Dankie dat ons weet, jy is hier, jy is teenwoordig. En vader, ons kom gee jy volgend alle eer. Want jy alleen is waardig. Daar is niemand soos jy nie. Dankie vir teenwoordigheid, vader, en dankie dat jy hier is. Ons eer jy volgend, vader. Ons eer jy. En jy alleen. Ons bid het die naam boe elke naam. Die naam van Jesus. Amen. As iemand vir ons een woord het, luister ons graag daarna. Morgen jylle, ek het nooit die moed om hier te staan nie, maar hierdie ding wat gebeur het, een paar weke terug, kan ek nie vir myself hou nie. My ma, my, ons kom in die hervormde kerk uit, so my pa is nog hervormde kerk, en my ma gaan so na middag na kerk toe wat soos Jansen is. En sy vertel vir my, dit is droog, ons blij dat jy moet so aan as grens. En is droog, en my pa gloed die heren straf om, en is ook met die reen nie, en al sy son is en goeders. En die sondagmiddag toe hulle by die kerk, is ook so op een ouse plaas, net so klein gebouwkie. Praat hulle voor die dienst oor die reen, en een van die ouwens wat ook sien toekom, sê vir hom, vir die ou wat preek, hy hou al jare die weerpatrone dop en so dat alles gaan, gaan het nog lang vat voor het reën en het al die navorsing al gedoen goed. En Gerard, die ou wat preek, sê vir hom, ek is jammer om te hoor, het gaan nie op jou plaas reën nie, maar op my plaas gaan het reën. <laughs> En toe hulle in die diens bevestig net dat het Godse wil is en droogte kom hy van die heren af en so. My ma sê voor die diens verwijs toe reën het so dat sy nie met haar kar eindelijk van die plaas af kan rij nie. En ons bly net aan die ander kant van die dorp. En toe sy op ons plaas kom, toe dit net 2 mm gereed. so niks gereed nie. En so, um, een van my patiënte is een ouderige oom en tanny wat na by Douglas boer, maar hy is net soos my pa, baie negatief, en ons gaan keirpartij na week daar by hulle. En om James SMS my die ochend, was woensdag ochend gewees, en hy is so negatief in het reen nie, en hy wil weet of hy vir ons kan kom keir en goed. En ek bel vir John, om, hy was by die praktijk om te hoor, hoe gaan ons rij? En hy sê, om James het om nou net gebel, en ek sê, ok, so jy weet om James <laughs> is baie negatief, ja, sê hy. En um, ons is pos ons burg die dag en terug in die donderdag, toe gaan ek na die Douglas praktijk toe, en toe ek terugkom, toe reen het so verskrikkelijk, en ek toe ek vir my om James' plaas rui, en ek sier vir my SMS, ek sê vir my oom het reen, en hy sê, reen jy op my <laughs> plaas nie. En op hy oomlik, is het asof God vir my so'n beeld gee, en ek sien die aardbol, en ek sien die tsunamies, en ek sien die droogtes, en ek sien depressie, en siekte, en al die goed wat op die aarde is, en ek sien Godse gezicht, en ek sien die loop die troon oor sy vang, en ek dink, Ek het my seun gegee die duurste prys om al hierdie goed van julle weg te vat en nog steeds kies julle dit nie. Nog steeds sit julle in hierdie gemors en in die tsunami se goed en dit, ek het alles weggevat met die duurste prys en julle vat dit nie. En ek dink as om James dit net weet, dit kan reën op sy plaas, maar hy sien dit nie en die hartseer in God As hy net na ons kyk en hy dink, ek het alles vir julle gedoen, maar julle aanvaar dit nog steeds nie. En ek dink hierdie kamp, die naweek het juist daaroor gegaan om net te besef, dit is nie God se hart dat negatiewe goed op ons pad kom nie. Hy is nie 'n negatiewe God nie. Hy is nie 'n straf God nie. Hy is nie 'n droogte God nie. Hy is nie 'n stilio beeste God nie. Dit is nie wie hy is nie. Hy's positief. So as dit negatief in jou lewe gebeur, moet dit nooit op God blameer nie en staan net op af voor, want dit is nie sy droom vir enigiemand van ons om iets negatiefs oor te kom nie. Môre julle. Ek voel net die laaste ruk het die Here vir my regtig iets gewys en ek wil vir julle Lees uit Jeremia 17 uit, iemand het het vanochtend ook gelees. Hier staan Jeremia 17 van vers 7 af. Geseend is die man wat op die Heere vertrouw en wie sy vertrouwe die Heere is. Met ander woorde, jou vertrouwe is die Heere. Jy vertrouw nie die Heere vir dit en ek vertrouw nie die Heere vir dat nie. My vertrouwe, my jylle vertrouwe is die Heere punt klaar uit. En dan sê hy verder wat dan nou gebeur. Want hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen. En in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie en hou nie op om sy vrugte te dra nie. En dit is die ding, verstaan, as jou vertrouwe die Heere is, dan vestig jy nie jou oor op die omstandighede wat om jou gebeur nie. Maar jy weet jou vertrouwe is die Heere en hy sal jou nooit vergewe en jou nooit verlaat nie. Want hy het een positieve plan en een positieve droom vir ons levens. En net goedheid en gins sal ons volg al die dag van ons leven. Ek lees een stukje uit Jesaja 41 vers 10. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou. Ook help ek jou. Ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Kyk, hulle almal sal beskaam staan en in die skande kom wat op jou toornig is. Hulle sal word soos niks en jou teeparty sal omkom. Jy sal hulle soek, maar hulle nie vind nie. Die manne wat met jou twis, Hulle sal word soos niks en soos 'n nietige ding die manne wat teen jou oorlog voer. Dankie. Môre julle almal. Um, ek wil sommer net aansluit. Oom Marianne het eruit terug gepraat oor ons ken al hierdie goed, maar ons kom eintlik hiernatoe om bevestig te word. Dis eintlik wat ons hier kom doen. En ehm um, toe het ons 'n paar keer mos terug gepraat oor wat ons glo en oom Janne die Novik ook baie gepraat. Dit gaan nie oor wie ons glo nie, dit gaan oor wat ons glo en nou gaan ons allemaal huis toe en ons is so vol van die woord en ons denkies is vol en nou moet ons gaan besluit wat ons glo en wat ons vat en wat ons vasthou. En in Jesaja 7 vers 9 lees ek die week, as jylle nie glo nie voor woord, dan sal jylle nie bevestig word nie. En is vir my so mooi, want as ons nie va vastoortuig is in ons hart van wie God is nie, help het nie eers ons kom hieraan toe nie, want ons moet vastoortuig wees van dit, anders word ons nie bevestig nie. So ek sien jylle net met die zekerheid van wie hy is. Uh, so twee weke terug, toe is Jan seker daar by ons, en ons kom maar by mekaar, en hy vraag vir ons, uh, want hy denk die dinsdag aand, of die maandag aand op besprek hy, hoekom is ons in die kerk? En verochend toe is ek nou saam met my vrou hier so, toe luister ek nou toe om Piet preek, en na die tijd toe begin hy vir die vrou ons vraag, wat het hulle nou gekry die naweek uit? En soos hulle begin praat, toe besef ek, dis, die antwoord is eindelijk baie eenvoudig. Dis, ons hoor dit en ons voel dit en die antwoord is God is hier teenwoordig dis hoe kom ons hier so is kies ek is toe nog geklaar nie <laughs> jy het net iets gesê wat my, wat my somme net weer gestuur het toe jy sê om om te ken om sy naam te ken um, en ek wil het lees uit die Amplified uit so is ek het nie die Amplified Bible nie maar my boetie sy cellfoon het het gelukkig op ek gaan net van vers 14 aflees en dan wil ek specifiek vir julle lees wat hier staan, wat hulle sê, wat, wat beteken die Heere sy naam. Ok, because he has set his love upon me, therefore will I deliver him. I will set him on high because he knows and understands my name. Dan staan hier in haakies in die Amplified ter verduideliking wat is hierdie naam. Hy sê, has a personal knowledge of my mercy and love and kindness. Trust and relies on me, knowing I will never forsake him, no never. Engela, jy het vanmorgen die rekord gebreek, die eerste ou wat twee preekbeerd op een sondagochtend het. <laughs> maar prijs die heren, is dit nie wonder ek hier die bevestiging nie. Uh, Renier, wat jy nie weet nie, jy bevestig vanmorgen een woord dat hier uitgekom het in die sessie toe jy nie hier was nie. En dis hoe Godse geest moes werk in ons midde. Is dit nie wonderlik nie? Vader, wat kan ons van hierdie dinge sê? Jy het ons harte oorweldig. Jy is die een wat die begin en die einde is van ons levens. Ons is bezig om ons in jy te verloor. En wat een wonder is dit nie om net by so'n plek te wees, te weer dat jy groot is en goed is en groter is as vir wat ons kan dink nie, en dat u grootsheid in ons ingebouw het, toe u ons gemaakt het. Een grootsheid wat groter is, is wat, wat menselike verstand, menselike denken, kan ervaar. En ons wil net saam met Bartimeus vanmorgen sê, Heere, dat ek mag sien. Dis my begeerte, dat ek mag sien. Ons eer die vanmorgen, Vader, in Jesus naam. Amen. Ons het nou baie geseende kamp gehad die naweek soos gewoonlik. Ek dink hierdie een was vir my dalk meer geseend nogal, selfs as die ander. Uh, en ons het begin, want al die kampe begin by Adam. En ons het gesien, en ek het het sommer net schematisch op die bord geteken, ons het gesien, God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld en ons gelijkenis. En laat hulle eers. God het nie die mens gemaakt en toe om neergesit en sê, toe gaan heers nou nie. God het die heerser gemaakt, dan sê, daar is jy, wees. Want wees sal heers wees. God het alles in Adam ingebouw. Jesaai 51 sê, aanskou die rots waaruit jylle gekap is. So dis Adam, Adam is gekap uit een rots uit. 1 Korintiers 10 sê hy daarby vers 3, hy sê, die rots wat saam met die volk beweeg het, die rots was Christus so ons sien waaruit hy gekap is. Ons kan met recht sê, ons was in Godse mond. <laughs> Want hy sê, ou wat lauw is en nie koud of warm nie, spoeg hy uit sy mond uit. Nou jy sien, so dit wees waar ons vandaan kom, is in sy mond. Maar dit beteken ons was in sy hart, want hy sê, uit die oorvloed van die hart, spreek die mond. So dit was Adam. Ek skryf Adam hier in hoofletters. Ons het verlede week ook daarna gekyk, maar ek wil nou hier ding verder vat vandag. Dis Adam in hoofletters. Adam in hoofletters is die uitdrukking hier op die bord van, van die Adam, wat geskapen is, wat uit die rots gekap is, wat die eigenskap van God dra, wat die heerskapie en die vermoe van God dra, wat die tempel is, waarin God gekies het om homself sigtbaar te maak op aarde, waarin God in sy volheid beleef. So Adam, God moes Adam construeer, so dat hy die volle belading van die volheid van die Godheid, so kon hanteer. So, jou lyf is nie soms so'n lyf hier nie hoor. Jou lyf het een vermoe in hom, een kapasiteit, om die volheid van God te kan hanteer, en daarom sê hy, ons lichaam is een tempel van die Heilige Geest. Maar ons het ook gesê, God is liefde, en hy wil een liefdesverhouding hee, en daarom het hy die mense kees in die liefdesverhouding gegee, wat beteken dat die mens kon kies tegen die verhouding, wat Adam gedoen het. Adam het gekies tegen die liefdesverhouding, ons weet die val het gekom, die essentiële leen, die moeder van alle leens was, dat die, die duivel vir Adam oortuig het, eindelijk vir die vrou oortuig het, vrouwens is makkeliker oortuigbaar, betek keer as mans, en hy die vrou oortuig, dat sy nie uit die rotse kap is, dat sy nie volmaak is nie, dat sy iets kort kom, en hy het vir haar gesê, jy moet eet om soos God te wees, terwyl God haar soos God gemaakt het, En toe sy daai leen glo, toe begin sy dadelijk aspireer om te wees, en net daar verloor sy dit. En daarom het ons gesê, die wortel van sonde is doen teenoor wees. God het gesê, wees net, ek het alles in jou ingebouw, jy kan nie beter nie. So wees net wat jy is. En toe verhuil die mens dit, hy laat toe dat die duivel om verkleineer, en toe probeer hy aspireer met sy eie poging om die standaard te en die grootsheid van God te bereik, wat een tragedie. En toe verval hy na een sondaar toe. Hy mis Godse plan, hy word een sondaar, en ek skryf nou die sondaar as klein Adam, sien in klein letterkies, klein Adam onder die lijn. So God het Adam gemaakt, maar Adam het verval na sondaar, na klein Adam toe. En as ons nou van daar af die pad dier die ouwe verbond loop, of die ouwe testament loop, dan sien ons die hele proces van Kain en Abel af, recht dier tot Annekan Malachi uit, totdat Jezus gekom het, was een lang proces waarmee die mens gepoog het, wat die kleine Adam gepoog het om weer groot te word. Maar jylle kan sien wat hier gebeur het, al die pogings, hier halfpad tussenin het die wet gekom. 1500 jaar voor die kruis het die wet gekom by Mooses. En die wet het toen nou vir hulle duidelijk gewys, so moet jy maak om hierdie klein Adam op te blaas, om klein Adam groot te maak. Maar dan uiteindelik, dan roep Jesaja in Jesaja 64, uiteindelik die Heere wat sê, hy sê, selfs jylle beste werke, selfs jylle gerechtigheid wat jylle vir jylle self opgebouw het, is soos een besoedelde kleed, want al blaas jy hierdie Adam buiten proportie groot op, al is hierdie Adam buiten gewoon suksesvol, kom hy nog steeds kort aan die heerlijkheid van God. En nou wil ek jylle met die woordkie heerlijkheid verstaan, die woordkie doxa, die verbuigings van doxa in die Grieks, beteken eindelijk Godse oorspronkelike bedoeling. Godse oorspronkelike mening, wat God daarvan sê. Nou Godse oorspronkelike bedoeling met die mens was Adam. Die hoofletter Adam. Hierdie volmaakte mens, wat volmaak in Godse skoene so staan. Wat God sou verteenwoordig. Wat Godse gesand sou wees op aarde. Wat Godse heerlijkheid sy oorspronkelijke, hier is original intent vir die bultcontainers, sy oorspronkelijke um, ehm, beplanning met ons, sy oorspronkelijke droom met ons, hierdie mens, hierdie Adam sou dit bevestig, en hy verruil dit, vir een goedkoop leen van die vijand, hy word klein Adam, en die proces wat daar volg, is om hierdie klein Adam groot te kry, om hierdie baba groot te kry, en die grootste wat hierdie baba kon word, is nog steeds te klein. Hy sê die grootste wat uit vrouwe gebore is, is nog kleiner as die koninkrijk, so, as Godse droom. So jy sien, vir bykans 4000 jaar van Adam af, tot by daar weer Adam gekom het, vir bykans 4000 jaar, was die mens geprogrammeer, om waarde en statiet te gee, aan een minnewaardige weese, om klein Adam so belangrijk, so mooi, so goed as moendlik te laat lyk. En sy beste poging het geval. En dan kom Jezus en hy sê vir Nicodemus, hy sê, Nicodemus, as iemand nie uit die jimmel gebore word nie, dan gaan jy die koninkryk van God nooit kan sien. Koninkryk praat van regering. Jy sal nooit weer God sy oorspronklike plan kan sien nie. Jy sal nie kan sien hoe dat Adam veronderstel is om te lyk nie. Hy sê, jy het so gewoond geraak aan klein Adam, in al sy formate, heel klein, bykie groter, bykie groter, bykie groter, opgeblaas tot buiten proportie, en nog steeds te klein. Jy het so gewoond geraak daar, hy sê, daarom, as daar nie een geboorte uit die hemel plaas vind nie, sal jy dit nooit kan sien nie. En toe kom God, en hy stuur vir Adam, hoofletter Adam, die laaste Adam, die Seen van God, stuur hy na die aarde toe, God het die wereld so lief gehad, dat hy sy enige boore Seen gegeet, vir die wereld, en ons het nou baie gepraat die naweek, wat die resultaat van die kruis was, die resultaat van die kruis was, dat God hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaakt het, dat God vir Adam, hoofletter, vir Adam, Adam gemaakt het, klein letterkies. God het om wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaakt, so daar een omreiling kon plaasvind, so hy ons weer kon herstel, na Adam toe, met doofletters. En nou het ons gesien wat gebeur het, dit het toe so gebeur. Want ons het gesien, dat Paulus die skrifte een na die ander inreig, om vir ons te wees, dat dit hierdie Adam, hierdie laaste Adam, dat het Jezus, sy geloof is, sy geloof is, my ander woorde, Godse geloof is, wat die omruiling gemaakt het. Godse geloof was nodig, daar moes een geboorte uit die jimmel plaasvind, die mens kon het nie recht kry nie, en daar moes een geboorte uit die jimmel plaasvind, van een jimmelse Adam, om vir hierdie kleine Adam te kom wees, hoe lyk Adam? En Jezus kom loop 3,5 jaar, tussen die klein Adampies rond, en hy wees vir hulle, hoe lyk Adam? Huh? sê jylle met my saamstem, dat Jezus met waarheid so kon sê, wat David in Psalm 23 gesê het, hy gesê het, ek kort niks, ek is versarig, ek is vervuld ek is, <laughs> hy is die uitdrukking van die ek is, ondou jy God versê vir Mooses, ek is stuur jou, nou kom Jezus naar die aarde toe, hy is die uitdrukking, Hebreus in vers 3 sê, hy is die afdruksel van Godse wees, die afskynsel van, van Godse oorspronkelike beplanning, van Godse droom vir die mens, dis wie Jesus is. Hy stap op die aarde, hy sê, ek is. Ek is. En hy kom wees in 3,5 jaar vir die mens. Hoe lyk hy? Hy is die spiel. En elke keer as, as die mense, as die disciples na Jesus kyk, as die mense na Jesus kyk, dan denk hulle, hulle sien die Seen van God hulle dink hulle sien een groot profeet, hulle dink hulle sien een groot geneesheer, wat hulle nie besef nie, hulle sien hulle self, maar hulle besef nie, hulle sien hulle self nie. En daarom roep Jezus uit, as hy die gelijknis van die saaier vertel, hy sê, as jy hierdie, Rian het daarvan gepraat, as jy hierdie gelijknis nie verstaan nie, dan gaan jy nie een van die gelijknisse verstaan nie. Hy sê, want met die oog sê jy kyk en kyk en glad die sien nie. Jy sien my, ondou jy, is dit Thomas wat by hom kom, of is dit Philippus, en van hulle, hy sê, Heere, toon ons die vader. En sê, Philippus, jy het my gesien. Hy sê, dan het jy die vader gesien. Maar ons het so pas gesê, as ons na hom kyk, het ons ons gesien. Hoe lyk ons? Hoe lyk die vader? Hy sê, ek gaan mense maak na my beeld. Hy en my gelijkenis. So as jy hom sien, het jy die vader gesien, het jy jouself gesien. Kan jy nou verstaan dat Jesus bid in Johannes 17, hy sê, vader, ek bid, nie net vir my disciples nie. Hy sê, ek bid ook vir die, wat dier hulle woord in my sal glo, dis nou vir ons. Hy sê, dat hulle een mag wees, soos wat ons een is. Dat hulle in ons een mag wees. So, jy sien, ons het vader, sien, Heilige Gees. Maar ander woorde, die drie enige God, nee, die Vader, die Seen en die Heilige Gees. En nou het die Seen, het nou die eersgeborene geword van die baie broeders. So nou is dit Vader, Seen en Gees. Sien jylle, drie enige God het eindelijk menig God geword. Verstaan jylle wat, wat ek daarmee bedoel? Want ons is ingesluid, dit is wat Jezus sê, hy sê ek bid, dat hulle een mag wees soos wat ons een is, en dat hulle in ons een mag wees. So hy sê, Die plek waar die mens hoort, is die rots. Kan jy nou vertaan, wat David bedoel het, toe hy gesê het in Psalm 61, hy sê, lei my op een rots, wat vir my te hoog is. David sê, ek het nabij genoeg aan God gekom, om te besef, daar is een rots, wat so lyk, soos Adam met die hoofletter lyk. Like en ou David is hier, ou David is een van die groot Adampies, ou David het dit gemaakt, ons het laatst keer met die mannenkamp gepraat oor David, toe daar slechte nies is, toe sê ou David recht vir slechte nies, hier sien, die klein Adampie was so suksesvol, maar ek wil jou wees hoe werk klein Adampie, David was so groot, sien jy, die klein Adampie het so groot opgeblaas, dat die vrouwens van David gesing het, Saul het sy duisende verslaan en David sy tienduisende, en daar jylle, maar hy sê David, dit wat klein Adampie doen, daai selle groot opgeblaasde David val tot overspel met Batseba en die moord van Iria. Jy sien, die opgeblaasde Adam kan dit net nie handhaaf nie. Hy het momente. Ons sien recht dier die ouwe verbond. Sien ons die Jeremias en die Daniels en die Isegels en die Gideons en die Simpsons. Ons sien allemaal van hulle, die Davids, sien ons hulle momente van grootsheid. En dan sien ons net weer hoe hulle in mekaar stort hoe hulle in mekaar kantel. Want daar die klein Adam is eindelijk maar nie klein Adam. Dit is eindelijk soos een naam wat op een ballon geskryf is. As die ballon klein is, dan is die naam klein. As die ballon groter oplaag, word die naam al hoe groter, groter, groter, groter. Maar druk die gaik in die ballon, tsch, dan is die maar weer terug by klein. Dan moet jy om toeplak en weer begin. En so is dit een lewe van op en af. En so was die mense lewe vir so lang. Maar toe kom die laaste Adam, toe kom Jezus, en Jezus kom herstel dit, en ons het gesê dier sy geloof, want Romeine 3,23, laat ek het net weer in al 24, 23 het gesê, hoewel dat dier die wet, hy sê die wet, het vir ons kennis gegee van klein Adam, sonde, klein Adam is sonde, nee, dier die wet, sê vers 20 van Romeine 3, dier die wet is die kennis van sonde, nou het ons verstaan hoe like klein Adam, en nou het ons in hierdie proces gekom, om te kyk of ons nie klein Adam kan beter maak nie, of ons die, die goeders wat klein Adam klein maak, jy weet soos, soos um, doodslaan, echtbreek, steel, valse getuinis, al hierdie goeders, hierdie swak maniere, kom ons noem het swak maniere vanmorgen, die swak maniere wat van klein Adam nog kleiner maak, of van klein Adam bevestig dat hy klein is. En nou sê die wet, as ons dit kan afval, as ons dit kan los, dan gaan klein Adam sy wind bou. Die ballon gaan sy wind bou en klein Adam gaan beter lyk, klein Adam gaan groter wees, maar het bly klein Adam. En dan kom Jesus, en dier sy geloof het hy nou gesê, dier die wet was die kennis van sonde, maar nou sê vers 21, hy sê, maar nou word die gerechtigheid van God geopenbaar, sonder die wet. Die gerechtigheid namelijk, van God dier die geloof van Jesus Christus, vir almal, en oor almal wat geloof, onthou jy ons gesê, die in moet van wees, want hy praat van twee groepen, hy sê, dat geen onderscheid is nie, twee groepen nie, die wat glo en die wat nie glo nie. So die wat nie glo nie, kan nie rechtvaardig word dier hulle geloof nie. Want hulle glo nie. So as hulle ook rechtvaardig is, dier die offer van Jezus, dan moet het Jezus' geloof wees, wat hulle rechtvaardig gemaakt het. En nou kom sê die woord, hy sê die, die geloof van Jezus Christus vir allemaal en oor allemaal wat glo, want dat is geen onderscheid nie, hy sê, want almal die wat gegloed en die wat nie gloed het, in elk geval gesondig, is in elk geval, almal is klein Adams, hier is nie een, toe Jezus hier aankom, was hier nie enkele groot Adam nie, het was die klein Adampies, wat hy groter as ander, die fariseers, was lekker uitgesit, reg, my ander was my marerig, want hy die tollenaar het gesê, vader, wees my sondag genade, hy was baie maar, hy was klein, klein Adam, En die eh, fariseer het gesê, dankie Heere dat ek so grand is, en dat ek my tiendes gee, en dat ek in aansien is. Hy was groot klein Adam. Maar al toe was klein Adam. En nou sê hy, allemaal het gesondig, het ontbreek die heerlijkheid van God. Maar, nou sê vers 24, en hulle allemaal wat gesondig het, die heerlijkheid van God ontbreek, word sonder verdienste gerechtvaardig, dier die verlossing wat daar in Christus Jesus is. Sonder verdienste. So nou sien ons, hier skop nou een geloof in. So as ons kyk na geloof in die oud verbond, geloof onder die oud verbond, dan sien ons geloof, die geloof het hard gewerk om Adam groter te maak. Die doel van die oud verbond was om Adam op te blaas. Dit was die klein geloof. Maar die klein geloof het nie gewerk. Ondou jy hoeveel keer het Jesus gesê, klein geloofig is? Hoor jy waarvan praat Jezus? Hy praat van mense met klein geloof. Ek skryf die geloof, die geloof van die mens, in klein letterkies, dis die klein geloof. Nou goed, nou kom Jezus met die hoofletter geloof, met Godse geloof. Want dan Jezus gesê in Markus 11, hy sê, as jy die geloof van God het, dan sê vir die berg, sê, hef jy op en word nie sê gewerp. En het sal gebeur wat jy sê, en sal verkry net wat jy sê. Hy sê, want dan is het nie jy wat het sê, nie is God wat het sê. En het God sê, God het het geskep, kan God het nie skuif nie. Reg? Goed, Nou, kyk nou wat het die geloof gemaakt. Daai geloof het die omruiling gebring, het die klein Adam verander na groot Adam toe. Want hy daarom het Paulus sê in 2 Korinties 5:17, hy sê, omdat ons ingesluit was in Christus, toe hy gesterf het en opgestaan het. Hy sê, daarom is ons opgewek saam met hom, en daarom sê God nou, Hy sê, ek sien jou dus nie meer na die vlees nie. Ek sien nie meer een klein Adam as ek na jou kyk nie. God sê, nou dat die Nieuwe Testament gekom het, sien ek een hoofletter Adam. Ek sien dat ek die Adam, wat ek gemaakt het destijds, wat verval het na klein Adam toe, het ek herstel na groot Adam toe. God sê, omdat jy ingesluid was in Christus, in die rots ingesluid was. Hy sê, daarom sien ek, groot Adam, as ek na jou kyk. Reg, verstaan ons dit? Maar wat sien ons? Jy sien, as ek luister na die getuinis van verochend, wat uitgekom het dier die loop van die kamp, hoe dat die vijand vir ons nou 2000 jaar na die kruis ons vastgehou het in ons gedagtes by klein Adam. Ons het by klein Adam geblei. En toe het ons dit gemeng met godsdienst wat goed is. Ons het in baie gevalle die wet oor die kruis getrek, die wet wat Jezus kom vervul het, het ons oor die kruis getrek en ons het die wet gebruik om Adam groot te maak. Klein Adam. God sien hoofletter Adam. Ek sien kleinletter Adam. En ek dink ek sien Adam. Want as jy vir my vry, wat sien jy? Want nou jy, Melinda het gerestraans vir ons die beeld gebruik, gesê, wat sien jy? Wat sien jy, Jeremia? Ja? hy sê, ek sien een amandeltak, die Heere sê, jy het recht gesien. Maar nou vraag die Heere vir ons, hy sê, wat sien jy? Kom ons vat nou weer vir Bartimeus. Bartimeus sê daar langs hierdie gegoose muur in bedel. En hy hoor, hier kom een processie aan. En die ouwe sê, stilte, sst, sst, moet nie so raas nie, ons gaan een wonderwerk sien. Hulle wil een wonderwerk sien. Hy sien, hy is die wonderwerk. Sien jy die verskil? Sien jy, hy sien met sy oore, <laughs> hulle sien met hulle oor. Maar hulle kyk en kyk en hulle sien nie. So hulle besef nie dat hulle nie sien nie. Hulle oor is oop, maar hulle sien nie wat hulle sien nie. Hulle sien nie. Hulle sê, ons loop achter hierdie man van Nazareth aan. En ons gaan, as ons achter hom aanloop, gaan ons een wonderwerk sien. Maar as hy sy omdraai, dan kyk hy na hulle, en sê hy, klein gelovig is want jylle loop achter my aan. Ek is hier om vir jylle te wees hoe jylle lyk. Ek is hier om jylle te herstel, om soos ek te lyk. Come on, het hy nie gesê in Johannes 16, hy sê die heilige gees, as die trooster kom, sal hy jylle oortuig, die wereld van sonde vir jylle van gerechtigheid. Hy sê jylle oortuig van gerechtigheid, hy sê, want jylle neem my plek, ek is die eersteling van die broeders, ek het opgevaar in die hemel, ek sit in die rechterhand van my vader. Hy sê, maar jylle het my plek geneem, jylle is nou ek. In Antiochie het die ouwens dit gesnap, hy het na die mense gekyk, wat volgelinge van Jezus is, wat dit gesnap het, toe noem hulle hulle christene. Wie wat beteken dit? Dit beteken hulle lyk soos wat Jezus Christus lyk. Ons sien Adam as ons na hulle kyk. Wow, dit was een pleimpie vir die manne. Vandag is Christen nie meer so term nie. Vandag is, a, is Christen een term van een conglomeraat van die totale spectrum van niks tot alles. En alles gaan dier vir Christen. Maar goed, kom ons gaan terug. Ons sien wat gebeur het. Uh, hierdie ouwens besef nie wat hulle sien nie. En nou kom Jesus en Jesus sê met die gelijknis van die saaier. Hy sê, jylle sal kyk en kyk en nie sien nie. Jylle sal hoor en hoor nie verstaan nie. Jylle hart het stomp geword want solank as wat jylle nie gesnap het, wat die geloof van God gedoen het nie, jy sien, kyk wat die vijand gedoen, die vijand het gesê, as ek jou geloof in die ding kan inbring, as ek kan sê, dis jou geloof in hom, wat jou rechtverig maak, dan het ek sy geloof, dan het ek die hoofletter geloof gekanceleer, en ek het dit verander met het na klein letterkies geloof toe. Maar ons het recht dier die 4000 jaar van die ouverbond gesien, dat die mens hoë hoogtes bereik het met sy geloof, met die klein letterkie geloof, maar nooit hoog genoeg gekom het om aan die standaard te voldoen. He. Hy het altyd kort gekom, kort die heerlijkheid van God, kort, kort sy oorspronkelike plan. Hy kom altyd kort daarvan, recht. So toe die duivel besef, toe God sy geloof kom, toe kan hy niks maak nie. Die duivel was verantwoordelik daarvoor, dat die mens geval het van Adam hoofletters na Adam kleinletterkies toe. En nou kom Jezus op die toneel en hy probeer die selde ding toe om versoek het, onthou jy. En in die proces dat hy om versoek het, kry hy op sy nees en hy besef, weet ek, in moeilikheid. En Jezus kom met Godse geloof, met die absolute geloof, die hoofletter geloof, die geloof wat die wereld gemaakt het, wat die mens geformeer het, uit die stof van die aarde. Hy kom met die geloof, en hy herstel ons, eens en vir altyd, met een offer, vir altyd, vermaak hy ons. En as God nou kyk, sê hy, ek sien een nieuwe skeping en jy sien dit het niks met my geloof te doen nie. Hy het het gedoen voordat ek hier was. Reg, dit is die belangrike ding wat ons moet sien. Maar, nou kom hy na ons toe en hy sê, ek het jou herstel. Hy sê, ek het jou geheilig, ek het jou gereinig, ek het jou herstel om alles wat skadelik was, alles wat skande was, alles waarvoor jy skaam sou wees, het ek van jou afgevat ek het die smaad van Egypte, die smaad van die slavernij van sonde, het ek van jou afgerol, ek het jou geheilig en gereinig, omdat ek jou lief het, ben ek bevrouwlik met jou. En ek het soveel beloftes, ek is soos een breidegom, wat smoor verlief is op een breid, en sê, in my hele levensdroom, is al die dinge wat ons gaan doen, gaan ek doen vir jou, en alles wat ons gaan bereik, al die planne wat ons het, al die drome wat ons het, focus ek op jou, op ons, want ek, dit gaan nie lekker wees om het alleen te heen nie, ek wil het saam met jou heen, ek wil het saam met jou deel, is dit nie hoe ons ons hevelike begin heen, om te sê, ons wil het met mekaar deel, nou kom God, hy sê, ek wil al hierdie goede, en wil ek met jou deel, ek het jou lief, ek het jou gemaakt as my breid, ek wil het met jou deel, recht, en wat sê jy toe, wat sê ons, Hoe moeilik is dit? Om op so'n voorstel, God sê, die geskepper van jemel en aarde sê, ek het jou lief, ek het jou geheilig, ek sien jou as die deel van die rots, as deel van my. Jy kom uit my voort. Jy was in my mond gewees. Ek wil jou weer in my mond insit. Ek wil jou weer proe. Ek wil jou weer, ek wil met jou versoen wees, ek wil jou soen. Hy sê, ek wil mond tot mond met jou doen uh, eh, Melinda het ons so gebles gestraald met Mooses, van mond tot mond. Hy sê, ek wil mond tot mond met jou wees. Ek het hierdie begeerte na jou, en wie wat, wat het ons gesê? Kom ons begin voor vanmorgen. En ons sê, wat sê jy vanmorgen daarvoor? Wat is jou hart? As God sê, ek, die grote skepper God, wil jou in my binnenkamer intrek. Ek het my bed met mirre gespreid, Ek wil die liefdespel met jou speel. Ek wil my hart met jou deel. Ek wil teen aan jou le. Ek wil jou bevrug met my saad. Wat is jou antwoord? Moet jy gaan dink oor? Is dit nodig dat jy gaan dink oor? Of kan jy met spontaniteit vanmorgen sê, ja heren, ja, duizendmal ja. My antwoord is ja, hier kom ek. Wie wat is dit? dis geloof. Geloof is die reaksie wat daar binnen jou is, op grond van jou ontwerp, van Godse droom. En nou is Godse droom bekend. En die, as jy binnen in jou die begeerd het om te sê, ja jyre, ek wil met jy die liefde spel speel. Ja jyre, jy het dit alles vir my gedoen. Hier is ek. En my antwoord is ja, dan het hy geloof in jou gevind. Maar kyk mooi, daar is twee soorte geloof. Daar is Godse geloof, en daar is my geloof. Ons gaan nou sien hoe dit werk, want ons het die twee, die twee loop saam. Godse geloof en my geloof. So ons sien dus, ons het gister gesê, die opheffing van die siekte, nee, ons het gesê die mense siekte, is hy van God gesky, hy is dood. Die oorzaak was sonde. En nou kan ons sê, die oorzaak sonde was klein Adam, nee, sonde het mens klein Adam gemaakt en die symptome daarvan het ons die ongerechtighede, die oortreding en die misdade gehad, en ons gesê, wat die verloop is, is maar baie duister. En nou het ons gesê, die antibiotika teen sonde, want het help nie om die symptome te behandel nie. Ons met die oorzaak behandel, ons gesê, die antibiotika teen sonde is geloof. Nou, die geloof het twee bene. Die eerste is Godse geloof, nee, dis die hoofletter geloof. Die tweede geloof is myne, Dis die kleinletter geloof. God het my geheilig, God het my gereinig, God het my rechtvaardig, God het my herstel in die nieuwe Adam. Daarvoor het hy geloof nodig. Nie my Mickey Mouse geloof nie. Sy geloof, reg. Goed, maar vir my om dit te aanvaar, is my geloof genoeg. My reaksie, my kese, my besluit, reg, ek het het gekies. So sien julle, Nou, as Romeine 5 vers 1 nou vir ons hierdie ding sê, hy sê, omdat ons dus, dier die geloof gerechtvaardig is, het ons vrede by God. Nou wacht bykie. Godse geloof het alle mense, dit was vir alle mense tot rechtvaardigmaking van die lewe. Die gehoorzaamheid van een, soos wat die misdaad van een son in die wereld gebring het, dier die sonde die dood, en dood tot alle mense deurgedring het, het die gehoorzaamheid van een, Romeine 5, 18, het het vir alle mense tot tot rechtverdigmaking van die lewe geword. So, nou sê ons, sê ons, alle mense is gerechtverdig, maar, het alle mense vrede met God? Sien julle? So, om Romeine 5.1 te laat oorgaan na Romeine 5.2 toe, het ons een tweede geloof nodig. Hy sê, ons het die geloof van God nodig om ons te rechtverdig. Aangezien ons uit die geloof, dis Godse geloof, gerechtverdig is, het ons vrede. Nee, ek kan eerst vrede met God kry, as ek sê, Heere, ek aanvaar die aanbod, ek aanvaar wat die vir ons gedoen het, ek glo wat die gedoen het, ek glo die, dan vat ek dit, sien jy, en dan gee dit vir my, dan word die geloof, nou die gerechtigheid, gee dan vir my vrede, en vrede beteken, dis die Griekse woord, Irene, wat beteken to join, dan word ek een met God. So jy sien, Godse geloof moest dit doen, maar my geloof daarby activeer dit net om te sê, ja, jyre kan vaar het, want hy kan het nie op my afdwing nie, want God is liefde en hy dwing niks op my af nie. So dis waar my kese inkom, sê, my kese is dis, my geloof is dis niks anders nie, nee, as my kese. Maar kyk nou wat het met ons gebeur. Door al die jare jyn, vir 2000 jaar, het godsdienst die wet voorbij getrek, het godsdienst gemis, En daarom het ons die gekyk en gekyk, dit wat Jesus sê, en dit was wat Jesaja geprofiteer het, ons het gekyk en gekyk en nie gesien nie. Ons het gehoor en gehoor en glad nie verstaan nie, want ons het stomp harte gehad, en ons kon nie die hoofletter Adam sien nie, so al wat ons toe sien, is aan die kant die kruis, aan die ons kant van die kruis, sien ons nog steeds een klein Adam. En ons sê, as ons die rechte goede doen, as ons een verhouding met Jesus het, en as ons ons bybel lees, en ons bid, en ons bly in die woord, en ons dra die vruchte van die geest, dan word Adam al groter, ons het selfs die skrif so gelees, ons sien in 2 Korinties 3 vers 18, sê hy, terwijl ons met een onbedekte gezicht het, soos in een spiel die heerlijkheid van die Heere aanskou, want ons het nou besef, ons is nie meer onder die wet nie, so nou is die bedekking weg, so dit ons gedink, word ons verander van heerlijkheid tot heerlijkheid, en nou het ons gesê, heerlijkheid tot heerlijkheid, is Adam word al groter en groter en groter, En in die proces het ons ons geloof gebruik, waarmee ons vrede met God gekry het. Het ons ons geloof gebruik, en ons het met die geloof soos die talent gewoeker, en die geloof het meer geword, en groter geword. Sien jy, die geloof het al groter, en groter, en groter geword. En wat was die resultaat daarvan? Kom ek vir jou verduidelik. Ons staan hier, partij daar kan ek hier staan, en met my geloof, het ek vol God vastgegryp en ek het die woord bevestig en ek het gesien hoe dat Godse kracht doorbreek in my leven in geneesing in voorsiening in beskerming en ons allemaal het gesê prijs die Heere en ons het ons geklap maar die selle geloof het in baie dae in my leven kort gestop en ek het siek geblei, en ek het verlies gelei, en ek het tekort en gebrek gehad, terwyl Jezus gekom het, dat ek een leven kan heen, oor dit in oorvloed, en ons het gesê, ons het dit verduidelik gesê, jy weet, ons leef maar in een onvolmaakte wereld. So sien jylle, dat die beste wat ons geloof geproduceer het, en kyk nou, selfs, kyk mooi, selfs voordat Jezus gesterf het, as ons na Jezus' wonderwerke kyk, dat sien ons die hoofman oor 100, wat gekom het en gesê het, Heere spreek net een woord, my knecht sal gezond word, hy sê, so een groot geloof het ek in Israel nie gevind nie, so sien jy hoe groot was die hoofmanse geloof, klein letterkies, hy het so groot geloof gehad, dat sy knecht gezond geword het, die vrou, wat gesê het, Heere, maar die hoontjies kan hom van die krummelkies eet, hierdie kananetiese vrou, sê, die, die hoontjies kan hom van die krummelkies eet, van die tafel afkom, hy sê, Jezus, so een groot geloof, het ek in Israel nie gevind nie, Hoeveel keer sê hy, vir die vrou wat aan bloedvloeien geleid, wat gesê het, as ek net die soom van sy kleed kan aanraak, sê, jou geloof het jou gereid. Hoor jy? Jou geloof. Jou geloof het jou gezond gemaakt. Kan jy sien, waartoe is ons geloof in staat? En elke dag in ons levens, kan ons getuig, in hierdie gemeente en in gemeentes recht oor die wereld, kan ons getuig hoe dat ons geloof ontwikkel en groter en sterker word, so ons berge kan versit. En dan kom Paulus en Paulus sê, hy sê, al sou ek die tale van mense en engele spreek, en al sou ek die geloof hee, dat ek berge kon versit, en al sal ek al die geheim en sy kennis weet, hy sê, en ek het nie verhouding nie, ek het nie liefde nie, hy sê, dan sê ek niks, ek kijk sy klinkende metaal in die leidende symbaal, dan het ek niks geword nie. So wat hy sê, is dit, daar is iets wat belangriker is as is geloof, en dis verhouding. Nou kyk wat het met my gebeur. En dankie Engela, jy het op die kop geslaan vanmorgen. Kyk mooi wat ons gedoen het. Ons het ons geloof aangewend, want nou het ons gesien, toe ons die kruis begin bekyk, en ons sien rechtig wat in die offer van Jesus was, toe sien ons maar, maar die gerechtigheid van God het ingesluid vir my vreugde en onskuld en vrede en geneesing, Godse voorsiening, sy sien, dit het al die belofte, 2 Korinties 21, hoeveel beloftes daar ook al is, in hom is hulle ja en in hom amen. David roep het uit, Psalm 34, hy sê, smaak en sien dat die Heere goed is. Hy sê, Psalm 57, een ding weet ek dat God aan my kant is. Hoor jy, hierdie goed het ons gesnap, ons het die skrifte nou raak gelees, ons sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees, hy sê, skreeu nie vir ons terughou nie, wat sal hy dan vir ons terughou? Ons sê, Heere, want dan is al hierdie beloftes ons in, en dan is die leven in oorvloed, waarvoor jy gekom het, Johannes 10, 10, is die lewe in oorvloed ons in. En wie wat doen ons toe? Ons vat ons geloof. Ons vat ons geloof. En ons sê, right, sy voorsiening, sy beskerming, sy geneesing, sy al sy goeders, alles, alles wat ingesluid is. En ons sê, ons vat hierdie geloof en ons wend dit aan. As ons voorsiening verstaan en recht krij, dan is ons geloof so groot. As ons beskerming bysit, word hy so groot. Reg. En as ons voorziening bysit, dan word hy so groot. En so word ons geloof al groter en groter en groter, tot, tot ons voet glip. Want dit is Davidse. En as ons weer terug by klein geloof. En as ons hier, ek verstaan het nie. Ek het vir soveel mense gebid, wat gezond geword het, en ek sterf aan. So Heere, ek het soveel, ek het vir soveel mense bemoedig, ek het vir soveel mense die woord gegee, want werk hier vir my nie. Heere, ek verandeer soveel tyd in die woord, het werk hier vir my nie. Wat kom dan kort? O, ons leef maar in een gebroken wereld. Hoor jy? Kijk mooi. Waarvoor het God vir ons die geleentheid gegee om te geloof? Hy het nie vir ons geloof gegee vir geneesing nie, en beskerming nie in voorsiening nie. Hy het nie vir ons geloof gegee vir die sieninge en die goed wat ons nodig het nie. Hy het vir ons geloof gegee om een verhouding met hom mee te bou. En as ons al die energie wat in daar die geloof is, as ons al die energie vat, en ons kyk nie nou meer na beskerming en geneesing en voorsiening nie. Ons soek ook nie meer nie. Ons het gesien, hoe, hoe ons gekyk en gekyk en nie gesien het nie. Hy het gesê, soek eers die koninkrijk van God sy gerechtigheid, al die dinge sal vir julle bygevoeg word. Toe soek ons, soek ons, to, 2000 jaar lang soek ons, terwyl al die tyd, 2000 jaar gelede het ons die gerechtigheid van God gekry, het die koninkrijk van God binnen ons gekom. So, to, terwyl ons soek, dit is soos ouwe, sy stel ons gekry, dit soek nog steeds aan, nee. ons het nie besef, ons soek na iets wat ons klaar gekry het nie. Nou het het gekry, nou het hy gesê, as jy dit gevind het, sal al die dinge vir jou bygevoeg word maar ons hoor dit toe nie. So wat sê ons, om die dinge te kry, moet ek glo, as jy net kan glo, hoor jy. En <laughs> as Jesus sê, vir die pa met die maansieke kind, alle dinge is woont ek vir die wat kan glo, gewerk hy nog met klein geloof, want is ander kan die kruis, hy is verkeerde kant van die kruis, hy werk met klein geloof, hy sê, pa, jy moet net jou geloof inspan, jy moet net jou geloof inspan, kom net met geloof, so hierdie geloof was een werk, en so het ons groot geword, en so het ons kinders van God geword, met die gedachte dat geloof is een groot werk. Luister, geloof is geen werk nie. Geloof is die eenvoudigste ding wat aan die wereld is. Het is eenvoudig my reaksie op die goeie nies. Ek het ja gesê toe hy my genooi het. Ek het ja gesê toe hy sê, ek wil jou beminde wees. Sal jy my minnares wees? Ek het ja gesê daarvoor, dit geloof. En nou sê hy, maar as jou geloof dan, is om ja te sê vir my, wat vraag ek van jou? Hoor wat sê God vir die gemeente in Ephese. In Ephese, by the way, die woord Ephese beteken begeerlik. God praat met sy breid. Hy sê, ek begeer jou. Ek begeer jou. Dames, verstaan jylle, as jylle mans vir jou sê, ek begeer jou, het jy dit al gehoor? Dit is wat God sê vir ons, hy sê, ek begeer jou. En dan sê hy, jy het sikke kostbare goeders gedoen, jy laat die deur van die Nicolaite, wat ek ook had, dis een klomp nonsens daar, en jy het ons onderskui, wat sê, wat as profeet, hulle sal as profeet, en jy dit raak sien, jy het al die mooie dinge gedoen, jou geloof werk, hy sê, maar ek het een ding teen jou, <laughs> hy sê, jy het jou eerste liefde verlaat, jy het jou geloof gebruik vir iets verkeerds, jy het jou geloof gebruik vir skerming, en geneesing, en voorsiening, jy het jou geloof gebruik vir jou eie leven, op aarde, hy sê, jou geloof is nie daarvoor nie, jou geloof, is vir my, sy vir verhouding met my. Hy sê, ek het het teen jou die eerste liefde verlaat het. Hy sê, onthou dan van waar jy uitgeval het. Dink anders daar oor. Vat jou geloof, vat jou energie. Bring het na my toe. As jy by my uitgekom het, dan gebeur daar iets met jou. Slee die skrif nie vir ons, God is nie een aannemer van die persoon. Hy is ons nie nie. So het hy Maria uitgekies en ons gelos. Want hy wat hy met Maria gedoen het, hy het gesê, die heilige geest sal oor jou kom. Nee? En wat sê Maria? As die heilige geest oor jou kom, gaan hy jou bevrug, en jy gaan, een seenbaar, wat is sy naam? Adam, met die hoofletter. En nou kom Godse geest, oor my en jou, in intimiteit. Ons het, ons geloof het ons naam toegevat. Net naam toe. Nou gaan ek nie na God toe vir geneesing, beskerming, voorsiening ek gaan nie na hom toe vir die oorvloed en die begeerlikheid van die rijkdom en die grootsheid van die lewe, wat ek ook begeer nie. Dis nie waar ek gaan nie. Ek gaan na God toe, ek gebruik my geloof, my energie, om na God toe te gaan. Want hy sê, by my is daar oorvloed van vreugde. By my is daar versadiging van vreugde. By my is daar allerhande, kan ek het vir jou lees, spreek ek 8, hoor wat sy, wat is by hom, Spreke 8 sê, die Heer is die aan die woord, hy sê, raad en beleid is myne, ek is, hy sê nie ek het nie, hy sê ek is die inzicht, sterkte is myne, hy sê, dier my regeer konings, wie is die koning? Jy is die koning. Hy sê, dier my regeer konings, en stel mag evers vast wat reg is, dier my heers die vorste en die edel is, al die rechters van die aarde, ek het lief wat my lief het, en die wat my soek sal my vind, Rijkdom en eer is by my, duursame goed en gerechtigheid. My vrug is beter as goud en fijn goud en my opbrengs as uitgesoekte silber. Die Heere sê, kom na my toe, al die ding is by my. Ek is dit vir jou. As jy my gevind het, dan voeg ek al die dinge vir julle by. Al die dinge sal vir julle bygevoeg word. So hierdie dinge, beskerming, geneesing, voorsiening, is nie ons funksie nie. Is Godsin. Ons het dit oorgeneem en gesê, dier geloof gaan ons dit in besit neem. En ons het ons geloof gebruik en jy het nou gehoor nie en jy kan met my saamstem nie. Partij keer het my geloof gewerk. Partij keer skreef ons allemaal saam, halleluja, prijs die Heere. Ons geloof het gewerk. Dit werk soms. In die oud testament al gewerk maar baie keer, dan staan ons beskaamd, en sê, Heere, maar wat het dan fout gegaan, dat het nie gewerk het nie, dit is op en af, maar hy sê, kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belaat is, kom na my toe, gebruik jou geloof, gebruik jou energie, kom sit op my skoot, en dan kom hy en hy sê, dan sal wat gebeur, hy sê, die heilige geest sal jou oorskadie, jy sal swanger word en jy sal een sien baar en sy naam is Adam want die Adam het Adam verlos van Adam het die klein Adam verlos van homself en een groot Adam geskep hy sê dan sal jy bevrug word met Adam, hoofletter met wie jy rechtig is hy sê as jy geboorte gegeet as die Adam wat God jou gemaakt het, as die hoofletter Adam in jou gestalte gekry het, dan werk jou geloof nie meer nie, want jou geloof het net een doel, en dit is om jou by God te kry. Dan neem Godse geloof oor in jou leven, en dan sal jy vir die berg sê, hef jou op, werp jou in die see, en dit sal gebeur. Want dan is dit nie meer my geloof wat ek opgepomp het, en geoefen het nie. Waar is Anel? Anel, kom hier. Anel. Anel moes gepraat het vanmorgen en sy het nie, nou moes hy nou praat. Hoor die beeld wat die Heere van Anel gee. Right, dit is nou aanleiding van my werk. So ek het nogal so die laatste tyd, ek is net vir die wat nie met ek sy die eetkindige. So ek werk baie met mense wat maar sikkel en een strijd het met hulle lichame en vooral met koos en dit is vir al die laatste tyd vir my nogal baie skokkend om te sien hoe vrouwens behalve eindelijk beheer word dier hulle lichame en koos en so aan. Toevallig, bo, het ek vir oogend, het die heren ook vir my gewaas, hierdie stik nou in Matthäus 6 vers 33, ek het so ruk terug, het ek gedeel oor hiervan vers 32, wat sê, na al hierdie dinge, soek die heidene, want jylle hemelse vader weet dat jylle hierdie dinge nodig het, nou daar soek, beteken epizetio. Nou, epizetio is, en die epizetio is to seek with all their might, with much sweat, or with much stress. Ok? So, dit is nou hierdie werkende soek. Maar Jesus sê, maar soek eerst die koninkryk van God en sy gerechtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word, en die soek is zetio, wat beteken to hunger, to desire, to worship. Ok, en dit is een ris. Dis net 'n hunger en 'n desire to worship. En die Here wys vir my en dit kom neer op siekte en nou al fisies op jou liggaam. Kom ons sê wat ook al, vrouens het baie stryd met liggaam hoe hulle lyk. Like. Ehm um, veral vrouens is baie bewus van hierdie dinge en mans ook. En die Here wys my hierdie ding want ek het 'n vriendin met wie ek hierdie ding geestelik moet deurtrek en hy wys vir my hoe die vijand ons kom tackle, nee, met al hierdie goed wat ons focus deel, en hoe ons jylle dag, aldag, focus op die fysische en op die lichaam, en hoe ons lyk, en wat ons doen, en nou praat ek van, jy weet, oefen, nie oefen, wat ook al, en hy wees vir my, hou op om een strijd, en een werk, en een geveg van hierdie ding te maak, Vraag vir wijsheid van die gees. Laat die gees jou wijs. Luister wat hy sê, en van daar af focus net weer op my. Gaan in ris en weet dat al hierdie goed sal bijgevoeg word, ok? So dis die, gaan in a worship en in a ris en in weet, dat doen wat jou hand vind om te doen, maar van daar af gaan ek het vir jou uitsoort. En een ander ding wat die heren vir my wijs, en ek een rarige hele oog in daar oor praat, is hy sê vir my, Jy kan jou lichaam gebruik as a tool of a tempel. Wat maak jy van jou lichaam, a tempel of a tool? Gebruik jy jou lichaam om jou minderwaardigheid toe te stop met hoe vinnig kan ek hardloop, prestaties, vrouwens, oor die algemeen, ons allemaal is, ek sien dit nogals baie, gebruik ek my lichaam om vir ander mans dalk te wys eh, of om aandag te trek om my minderwaardigheid toe te patie. Gebruik ek dalk my lichaam om vir ander vrouwens half bykie af te druk. Wat is die intenties achter my um, hoe ek my lichaam wil gebruik? Of is ek in hierdie ris en weet ek net en leef ek in hierdie volheid dat my lichaam is een tempel van God? Um, en soek ek eers die koninkryk van God en weet ek dat alles daarna bygevoeg sal word. Ek hoef nie te perform nie. Ek hoef nie harder te werk of meer te oefen of ek kan net in hierdie rus en hierdie sekerheid ingaan en weet dat alles sal vir my bygevoeg word. Wysheid in kluis want ons het wysheid nodig. Ons kan nou nie net onverantwoordelik omgaan en sê nou kan ek maar doen wat ek wil want al die res moet bygevoeg word nie. Ehm um, maar ja, dit is toevallig dat Pone nou ook soekie koninkryk en ek het dit volgens hom gekry. Hoor jy wat sê sy? Sy sê is my liggaam 'n tool of 'n tempel? Jy sien as dit 'n tool is, dan gebruik ek my liggaam. Ek gebruik my my sintuie, ek gebruik my vermoëns om hierdie geloof, hierdie klein lettertjie geloof te bou en te bou en te bou. Maar as my liggaam 'n tempel is, dan gebruik ek my geloof om verhouding met my hemelse bereidigom te soek. Ek is my beminde sin, en hy is myne. Hy is die herder van die lelies. En skielik raak my behoeftes. Die sien, my behoeftes om erkenning te kry, die die goed waarvan Anel praat, my behoeftes om erkenning te kry, om raak gesien te word, allemaal van ons het het. God het ons gemaakt om raak gesien te word. Maar verstaan jy, nou moet ek die ballon opblaas, ek moet my geloof, ek moet klein Adam opblaas, om raak gesien te word, en ek het allerhande maniere, ons het het al baie goed vervolmaak moet doen, maar besef jy, as ek die energie gebruik om by hom uit te kom, gebeur hy iets anders met my, dan staan die hoofletter Adam in my op, ek sê soos Maria, laat het met my gaan volgens die woord, en Godse gees kom, en hy bring in my die saad van hoofletter Adam, wie ek rechtig is, en die oomlik as ek daar is, dan is geneesing en voorsiening en beskerming is die goed wat God bijvoeg, met sy geloof. Ha <laughs> hoor jy, nou faal dit nie meer nie. Besef jy, as ek dink aan die volk Israel, hulle het dit so min daarvan gesien, maar toch sê God van die volk Israel, hy sê, daar was nie een siek en elendig onder hulle nie. Nie een wat gebrek geleid nie. Besef jylle, wat gaan met ons gebeur? Besef jylle, wat is Godse geest bezig om vir ons te sê, ons het verlede week gekyk na Paulus, wat vir ons skryf in, in 2 Korinties 3 vers 18, hy sê, terwyl ons met een onbedekte gezicht, hy sê, as ons hierdie energie gebruik, om by God uit te kom, en ons laat toe dat die heilige geest oor ons kom, en Godse geloof staan in ons op, hy sê, dan gaan ons oop, dan kyk ons in hierdie spiel, en hy sê, wie wat sien ons? Hy sê, ons sien, ons word van gedaante verander, van die ou heerlijkheid, want hy twee woorde, hy sê, van heerlijkheid tot heerlijkheid, die twee woorde wat hy gebruik, is weg van na ander een toe. Die, die heerlijkheid wat ons gesien het, dier ons geloof, ons kleinletter geloof te ontwikkel, om Adam groter te maak, die kleinletter Adam groter op te blaas. Hy sê, weg van die heerlijkheid af, dit was die ou heerlijkheid, na die heerlijkheid van hierdie Adam toe. En besef jy, as ek en jy die Adam gesnap het, as hierdie Adam gebore is, as hierdie Adam geword het in my denken, dan aspireer ek vir niks meer nie. Ek soek nie verder nie, ek is die ou wat die perl ontdek het. Ek soek nie verder, ek is tevrede met hierdie Adam. God is tevrede met hom. Sal ek nie met hom tevrede wees nie. Dan hoef ek niemand te beindruk nie, ek hoef nie meer hard te werk en ambitie te hee en voor en toe te beer en groter en slimmer en vanniger te wees nie. Ek hoef nie, ek is net. Dan is ek waarlik. Dan sal dit nie een inspanning vir my te wees om te sê, onthou nou vandag moet jy wees nie. Ek sal nie anders as om net te wees nie. Petrus kom skryf ons in 2 Petrus 1 vers 3 skryf het ons verlede week daarna gekyk. Hy sê, immer sy godelike kracht het ons alles geskenk wat tot leven in Gods vrug dien, dier die kennis van hom wat ons geroep het, dier sy eerlijkheid en deeg. Nou hoor ek dink het as ook nou bekie met hom in die dromwaal en hom vertaal. Hy sê, immers, sy godelike kracht, die woord dynamis, wat beteken, God het ons soos een goeie boilermaker gekonstrueer, geskep, om die totale volheid van lewe, lewe is zou hy lewe, Godse lewe, Godse totale vermoe, die volheid van die Godheid, wat lichamelik in my woon, om dit te kan hanteer. God het my so gekonstrueer, die hoofletter Adam lyk so, hy die structuur om hierdie uitdrukking te kan vat. Hy sê, God het ons geconstrueer, door sy godelike kracht, nee, het hy ons alles geskenk, alles geskenk wat tot leven in Gods verdien. En nou, die woord skenk, is beteken eindelijk sy begeerte. Hy het het in ons ingebouw, wat tot die lewe, wat ons in staat stel, om die zou hy lewe, die lewe in oorvloed, wat hy vir ons verdien het, wat sy bruidskat aan ons is, wat sy geskenk aan ons is, om net daarin te lewe. Hy het klaar die kaartjies gekoop. Ons kan net inboek, dit is slaabetaal. Verstaan jylle? So, om dit te kan beleef, om die volheid daarvan te beleef, maar nou sê hy, wat tot die lewe, die volheid van die lewe, die volle kapasiteit, elke som van sy, die volle som van sy gedagtes, om daar volgens te lewe, hy sê, wat tot lewe en godsvrug dien. Nou, godsvrug, die woord godly is daar, het ons gesê, is een samenstelling van twee woorde, you sabaya, en you is goed, sebumai is toewijding aan. In andere woorde, God het ons geconstrueer, God het ons gemaakt, gevorm, met die potentiaal in ons ontwerp is ingebouw, om een onafgebroke toewijding, dis godliness, onafgebroke by om betrokken te wees, onafgebroke in sy teenwoordigheid te wees, my doen en late van vandag en morgen en elke dag, kan nie meer een verandering bring in my nabijheid, in my eenheid, in die ervaring, die ekstase van die heerlijkheid wat ek moet omken nie. So ek leef van binnen na buiten, en dan praat altijd daarvoor. Nou leef ek nie meer van buiten na binnen, ek leef van, van binnen na buiten. My omstandighede is nie meer die issue nie. Die issue nou, is die heerlijkheid van God waarin ek lewe. Hoor jy, dis sy heerlijkheid. Hy sê, dier die kennis van hom, wat ons geroep het dier sy heerlijkheid neer, die kennis, die woord kennis van hom, waarvan hy daar praat, is in heerlijkheid, ons sê heerlijkheid is Godse oorspronkelike intentie met ons, Godse oorspronkelike broom was die hoofletter Adam, nee, hy sê dier die kennis, hy sê die kennis is in een vorm geskryf wat sê, die kennis is by God, God weet hoe lyk Adam, God weet hoe lyk jy, so wat hy eindelijk wil doen, hy sê, as jy jou energie sou gebruik vir hierdie verhouding, hierdie liefdesverhouding, dan gaan jy bevrug raak, gaan die heiligies oor jou kom, en jy gaan swanger word, en jy gaan as het ware, die werkelike jy, ek wil amper sê geboorte gee, die werkelike jy gaan sigtbaar word, jy gaan die werkelike jy ervaar, Het is asof God sê, ek wil jou eindelijk, ek het nodig dat jy so nabij aan my kom, dat ek jou aan jouself kan voorstel. Want die jy, wat jy gegloed jy is, is nie wie jy is nie. Dit is een valse beeld. Die jy, wat ek sien wie jy is, dis eindelijk wie jy is. Jy is hoofletter Adam, jy is nie opgeblaas klein letterkie Adam nie. Hoor jy hoe het ons gekyk en gekyk en nie gesien nie? En hoor jy, nou wat sê 2 Korinties 3? Hy sê, ons word van gedaante verander, van die ou heerlijkheid, die heerlijkheid van die opgeblaaste klein Adam, na die absolute finale, afgehandelde heerlijkheid, Godse intentie, van die groot Adam. Kan jy nou verstaan, <laughs> waarvan Melinda het gestraand, hoe sy sê, om te kan sien, nou sê Paulus, hy sê, hy sê, ons kyk nou, dier een spiel, in een reisel, wacht bykie, eers het ons gesê, ons sien soos in een spiel die heerlijkheid van die Heere. So wat het ons in een spiel gesien? Ons het in een spiel gesien een refleksie van onszelf. Jezus het vir ons so'n spiel geword, as ons hom sien, sien ons een refleksie van onszelf. Maar ons het het nie gesien nie, ons harte was stomp. Maar nou sien ons dit, nee. Maar nou kom Paulus en Paulus sê, daar moet een dag kom wat ek dier die spiel sien. In een raaisel insien, dier die spiel. Dit laat my denk aan Jacobus 1, 27, wat gesê het, Hy sê, as ons diep inkyk in die volmaakte wet van vryheid en daarby bly, nou diep inkyk, so ons kon sê om die spiel te sien, maar dit link vir my, as hy sê ons moet diep inkyk in die volmaakte wet van die vryheid, dan lyk dit vir my, ons moet dier hy spiel kan kyk. En hoor wat sê Paulus, ek wil hy julle saam met my daarna toe blaai, 1 Korinties 13, ek dink ons gaan daar stop, 1 Korinties 13, nou vertel hy van al hierdie wonderlijke goeders, wat deel is van die leven en oorvloed, hy sê by vers 8, hy sê die liefde vergaan nimmer meer, hy sê, nee, maar nou kom hy, hy sê profeseer, hulle sal tot niet gaan, hy praat nou van die vruchte van die geest, nee, en tale, hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan, want ons ken ten dele, en ons profeteer ten dele, maar as die volmaakte gekom het, sal wat ten dele is, tot niet gaan, nou wacht bykie, ek wil julle moet sien, kan julle sien wat is ten dele, die kleine Adam, wat ons oor die kruis getrek het, en wat ons probeer opblaas, dis die ten dele, die geloof van die mens, wat ons probeer ontwikkel het, en wel recht gekryd, dit is die dendele. Hy sê maar, as die volmaakte gekom het, as Godse geloof in ons opgestaan het, as die volmaakte gekom het, dan kyk ons nie meer tendele nie. Come on, kan julle verstaan? Dit is nie vir eendag nie, dit is precies wat die duivel wil hee. Hy wil hee ons met het uitstel en sê, o, eendag in die hemel. Nee, die Heer het ons nou op aarde nodig. So is nie vir eendag in die hemel nie. Hy sê, wanneer die volmaakte gekom het, sal dit wat ten dele is, vervang word. So, besef jy, my en jou gespook, om ons geloof te ontwikkel, om sterk te wees in geloof, om recht te belei, om recht te sê, en al die goede, gaan nou wegraak, in die eenheid, in die intimiteit met hom. En hy sê, dan vervang dit, dit wat ten dele is. Hy sê, toe ek een kind was, het ek gepraat soos een kind, gedink soos een kind, geredeneer soos een kind, hy sê my nou dat ek een man is, sê jy, dit het gekom, die dag het gekom, nou het ek een man geword, sê die kind is met die dinge van die kind bezig, die klein geloof, die klein Adam, is hy bezig, dit is toe ek een kind was, geredeneer, gedink, gesoek kind, hy sê, maar nou dat ek een man is, het ek die dinge van een kind afgeleid, hy sê, want nou sien ons nie meer een spiel nie, ons sien nou dier een spiel in een raaisel, hy sê, dier een spiel, hy sê, so ons het nodig om dier een spiel te sien, Hy sê, as hierdie dag gekom het, hy sê, een dag, dis hierdie dag, dis vandag. Hy sê, van aangezicht tot aangezicht. Wat het Melinda ons gister gesê? Gisteravond, Mooses, met, met God gepraat van mond tot mond. Op een ander plek sê hy, God het met Mooses gepraat van aangezicht tot aangezicht. Dit nou wil ek vir jou vraag, wat het Mooses toe gesien? Het hy die heerlijkheid van die mens gesien? Het het hy die Adam gesien, wat God van hom gemaakt het, of het hy die God gesien, wat die Adam gemaakt het? Hoor jy wat hy gehoor het? Die selle Mooses is daar in die berg, en hy sê, Heere, laat my die heerlijkheid sien. Hy sê, Heere, ek wil die heerlijkheid sien. Heere sê, Adam, jy is kleine Adam, jy kan nie my heerlijkheid sien en leef nie. Hy sê, kleine Adam kan nie bestaan in my heerlijkheid nie. Hy sê, maar as ek jou in die skeer van die rots wegsteek, wat is dit, wat een rots praat hy, rots waar hy tos gekap is, <laughs> hy sê, as ek jou herstel in Adam, hy sê, dan kan jy my heerlijkheid sien, dan sal jy my heerlijkheid sien, ha? so kom ons op, op. ek spook daar op die plaas met die trekkers, en ek sien, my trekkers wil nie staart nie, en, nader ons die starter af, ons laat die starter regmaak, toos die starter wil terugsit, kyk ek so in, toos sien ek, daar is een ring hier, nou jylle manne verstaan nou waarvan ek praat nie. Dames, laat ek jylle verduidelik. Die trekker, of die trekker het een starter, en die starter, ek is aansitter, klink so lomp, ek praat nou maar Afrikaans, starter. Nee, die trekker het een starter, hy het so groot reikie, en hierdie reikie loop op een ringgeer, nou die ringgeer loop op die groot vliegwiel van die engine. So wat gebeur, as jy die trekker aanskakel, dan skop die kracht van die batterij, skop hy hierdie klein reikie in die gang, en die klein reikie laat die groot rat op die ringdeer, op die vliegviel draai, en die oomlik as die vliegviel omgeswaai, dan krijg vier, dan vat die trekker, dan skop hierdie een uit, dan ontspan die staart, dan rus hy. So al wat die staart daarvoor is, is om die trekker in die gang te sit. Nou ek wil hier, julle moet dit sien, dit is hoe ons geloof is. My geloof is net die starter en as ek die starter gebruik op die rechte manier, dan loop hy op die ringgeer, hy swaai die wiel, en die starter bring my net in Godse teenwoordigheid. Dit staart net die kracht van God op, <laughs> in my leer. En wie wat, dan kan ek ontspan. Want wie wat, dan is geloof glad nie meer vir my inspanning. Dit is eenvoudig, net. Dit is net. Kan ek het by julle los? Ja kan ek vir jou sê, as, as ek en jy hierdie ding kan snap vanmorgen, en sê, jyre, om die eerlijkheid te sien, klein Adam kan nie die eerlijkheid sien nie, so ek kan klein Adam oefen, en ek kan hom opblaas, en ek kan hom groot maak, en daar aan jou vir ons gewys, ons kan ons lichaam in hierdie, ons kan die tempel ook gebruik, die tempel word die tool, en die tempel maak ons al sterker en mooier, en ons tune om, en ons, ons kry ons spieftoon is reg, en ons kry ons, ons is fiks, en ons al hierdie goeders, ons kan al die goeders doen, En dit is nie slecht nie, maar Paulus sê, dit is nie baie nuttig nie, dit is nuttig, maar dit is nie baie nuttig nie. Sê, werkelike nuttigheid is om ons energie te gebruik, om by God uit te kom. Hy sê, en dan sien ons van aangezicht tot aangezicht. Dan praat God met ons mond tot mond. En ons daar gekom het, dan is ons leef ons in die licht, en dan moet die duisternis vlug, prijs die heren. Amen. Vader, dankie dat ek kan sê, ek is my beminde sin, en hy is myne. Dankie dat, dat ons hierdie energie, hierdie lewe wat hy ons gegeet, dat ons dit kan aanwend. Dat ons soos die starter kan wees. Heere, dat ons by die rust kan kom om te besef dat U is alles in almal van ons. U het ons rots gemaakt. U het ons Adam gemaakt. En Adam is net. Dan sal ons die afskynsel wees van die heerlijkheid, die afdruksel van die weese. Dan sal ons soos die dinge draad dier die woord van ons kracht dan sal ons wees soos die mond. As ons spreek, sal het wees soos woorde van God. Dankie, Heere, dat U ons ingetrek het, dat ons deel hiervan kan wees. Ons eer hier vanmorgen. Ek sê in elkeen van hierdie vrouwens wat hier was die naweek, op hulle pad huisde. Ek sê in hulle moet hierdie nabuheid, hierdie bewustheid, van u is hier, om hier binnenkant bezig te wees, om die heerlijkheid te ervaar. Samen met David te sê, dit het ek van die Heere begeer, dat ek al die dag van my leven mag woon in hierdie tempel wat u geheilig en gereinig het, om u lieflikhede te aanskou binnen in hierdie tempel. Eer u daarvoor, Vader, in Jesus naam. Amen.